dis ek. Dis die Modderland potgooi. Dis die 24ste Julie. Julie. So halfpad deur die jaar, mense, halfpad deur die jaar. Ons begin al weer aanstap winter toe. En uh, ek staan hier buite op die stoepie, ek miskien hoor hoe waai die windjie 'n bietjie. En uh rook 'n sigaretjie. As jy oud genoeg is, jy moenie rook hê. Daar is die warning label daarby. Ja, wat 'n wat 'n goeie en slegte week alles in een. Ehm um, die van julle, die vier van julle wat die blok volg, sal sien dat uh, ek die week 'n hamper van klipdrif gewen het. So ek wil net sê baie dankie vir klipdrif. Dit is 'n eh, is 'n moerse surprise gewees. Baie dankie. Dit was 'n uh, eh, vriend is natuurlik heel jaloers daaroor, want uh, maar sy het klaar 'n klein maar opgestel. Die uh, ek het so ruk terug op Facebook was daai ding gewees. Hoekom jy moes insit? Hoekom is jy cooler as Jack Sparrow? Dis dit ek sommer daarop in. Ja, want uh, ek maak potgooi of so iets. So dit sommer net Tog ek ag, sit sommer in 'n kansie sal wen is nooit niks nie. Maar in elk geval toe uh, eh, maandagoggend sien ek haar op Facebook. Ja, geluk Johan en twee ander ouens het gewen. En uh, ek stuur toe vir Shaun 'n e-mail. Ek sê vir hom ja, baie dankie en uh, stuur my adres en alles want hy het dit aflewer. En uh, hulle het toe vir my ek dink Dinsdag Dinsdag die, die dag het hy dit vir my kom aflewer hier by die huis. Vreemdes by die huis gewees. Vir hulle het dit meer opgewonde as ek gewees en daar was 'n 'n bottel wyn in wat sy sommer op heeltemal klaim gelê het. Maar dit is ehm um, is nogal 'n heel goeie goeie pak en 'n uh, eh, my hele ek sê my hele kamer is vol 'n uh, eh, klipdrif goed hè. Wat staan Anja en loer vir my. Kom maak saam. Anja. Nee, wat hy is mos nou so bang vir 'n mikrofoon ek kan dood gaan. In elk geval my klipdrif hamper het 'n bottel klipdrif in. Wat staan en kyk jy so? Het 'n bottle clip drif in, dit het 'n hip flask, 'n tot measurer wat jy bo-op 'n ding druk, 'n bottle oopmaker, 'n rugbybal, 'n sokkerbal, een van hierdie hierdie goed wat jy blaas, so 'n klein bolletjie. So 'n foghorn tipe ding, um, met 'n bottle oopmaker in. Ehm um, 'n Swiss Army knife, sokkerbal het ek al gesê, hip flask, optics. Oh. Ehm um, hy het 'n beanie in, hy het 'n voorskoot in. Porer. Hy het 'n porer in. Ek het klaar gesê die porer. Ek het dit klaar gesê. In 'n optics wat ek hier bo op my lesenaar nou gesit het. Ek weet die bottle klip terwyl hy insit en staan hy reg langs my komputer en kan ek hom net druk en dan gaan hy. En uh ek gesê die voorskoot, die beanie. Wat nog was ingewis? Memory stick. Ek het klaar die apron gesê. Tongs. Wel die tongs. As jy wil saampraat nie, moenie hier rond staan nie. Anders moet jy saampraat. Daar gaan sy. O, toe sê, okay, maar in geval, toe het ek dit nou alles en ek het dan nou al my uh, voorskoot ingewy en my uh eh, braai tongs het ek ook nou al gebruik. So ek is seker ek gaan dit nog baie gebruik vorentoe. En dit is al jy lekker, want dit is nie gewoonlik, um, ek is nie een van daai mense wat sommer as jy vir 'n kompetisie inskryf wat jy wen nie. Ehm um, Anton, my broer het natuurlik hierdie lak as of hy toe gehad ons klein was, as hy vir 'n kompetisie ingeskryf het dat hy gewen. Hy en my suster, ek kan onthou daar was op ons op 'n stadium vir ehm um, het hulle vir 'n kompetisie ingeskryf, twee kompetisies en die een was 'n kas een het 'n kas bier gewen en een het 'n TV gewen. Wat maak jy nou? En uh ek kan nou wat ek wou gesê het oor vir die kas bier, my pa het natuurlik baie bly gewees. Ons was te klein gewees. Ons kon nie drink nie, so hy het baie goed na die Kasbier omgekyk op daai stadium. So dit is weer eens sê baie dankie en 'n uh, eh, klipdrif het my al <laughs> dink ons is almal al deur die klipdrif stadium gewees waar ons bottels en bottels aan die goed gedrink het. Ek en Lou het ons op plet gebly het. As ouens kom kuier dan hulle 'n hele twee tot genoeg drank saam gebring vir al klipdrif en Ricky Lou soos Jack Parris sal sing as Jaifa en die liedjie hou skree Ricky Lou. Maar in elk geval, um, ehm, Rieslu en Klipdrif. Dan die ouders het gebracht dat het daar kom uitpakken. Gelijk zoals een klein trouwekje wat ons open tijd daar. Met al die dranken en goed. En ons het hoenergemernheid en Klipdrif kan ik onthouden. En ons het, oh, ons het allerhande goed. Maar ik denk ons allemaal gaan met die stadium ons Klipdrif voor die dood te drinken. En ik eh, uh, zelf het bijlangs laatst Klipdrif gedrank. Um, ehm, de laatste keer wat ik Klipdrif gedrank het was toe my pa sy stroke gehad het in 2001. Ek het daai paart is op sy hoogste gewees hier by die huis. Toe kry ek 'n telefoonoproep van my ma sê jou pa het 'n stroke gehad. En uh ek dink dit is die laaste keer dat ek 'n klip teruggevat het. Nou met die hamper wat ek gewen het van klip terug af staan die bottel klip terug hier. So en ek dink ek het nog een hier in die kas ook. Hier behoort nog een in die boot te wees. Ek sien hier staan nog 'n bottel. Waar is die? Dit is KWV Gold Label brandewyn ook. Nou uh ek komplet gebly het. Ons by vriende daar gekuier een aand, lekker geaap geraak. En uh weet hulle het een van daai swart klein swart motorfietsies gehad. Ehm um, maar is hy gewees so push die driewiel trek. En toe ek nou op my slimste is, toe ek het daarna se plastiek helm op. En uh met die plastiek helm het ek op die motorbike op die stoep rondgery. Nou, uh, ek weet of ek dit hier in Engeland sal kan doen nie. Ek kan seker moet net seker vir my 'n swart eh, 'n uh, motorbytjie kry en dan moet jy agter op die stoep ry. Die stoep is bietjie klein, ou se knie gaan deurskuur. Maar uh dit was nogal dit was nogal heel snaaks of uh, goed geweest. En uh, soos ek sê, Vryne toe die ou toe Shaun het Dinsdag hier dink vir my afgelewer het, toe's Vryne sommer in die boks en onmiddellik die bottel wyn uitgepluk en uh, sy het hom nou geklaim vir haar <laughs> haar deel van die prys sê sy. So eh, Dit was omtrent die hoogtepunt van die week gewees. Die ehm, die laagtepunt ek moes die week hier laaste week twee weke is dit 'n uh, eh, ek nie wel voel nie. Jy weet dis nie hoe hoe kan ek sê dis nie ja, dis nie man flu en sulke kak. Dis baie van julle ja, tipies man nou weer sal hulle sê. Ek het verskriklike hoofpynne gekry en 'n uh, eintlik vir die laaste maand al. My oë gaan net toets, my oë steur uit. En uh verlede Vrydag, Vrydag 'n week terug, toe sê ek nee, fok, ek moet nou maak my afspraak met die eers probeer Donderdag 'n afspraak by die dokter kry. Hulle is volgeboek, hulle kan my eers volgende week sien. Ek sê nee, dis nie goed genoeg nie. Ehm um, vat hier die Vrydag by die werk af en ek gaan nie na die dokter spreekkamer seker net so 200 300 meter van hier waar ek af bly nie gaan staan ter daar staan op vroeg. Dokters maak half 8 oop, nee half 9 uitsit hy. Ons nou gaan staan jy buite voor die deur, jy weet soos fikkin by 'n ehm um, provinsiale hospitaal eie in die Unisity bring. <laughs> Dit maak my moerig want ek betaal NHS. So en hom hier so sukkel om 'n dokter te sien. In elk geval ek staan ter daar half 9 maak die deur op en ek storm maar in. Ek sê nee, ek soek ek wil 'n dokter sien. Sê ja, nee, sit sy met die dokter, gaan jy nou sien dokter kan jy half 8, half 9 sien. Dis dit so 29 minutes past. Sit ek. Pragtig, die dokter sê my eers omtrent so 20 voor 8. Nou, ek verstaan nie as jy ehm um, half 9 in die oggend oopmaak. Hoe kan jy 10 minute laat hardloop? Maar dis net maar tipies die dokters, né? Maar in elk geval, ek gaan toe in sien toe, toe is eh, 'n uh, vrou dokter. Maar ek ek skat sy is 'n uh, eh, jong gekwalifiseer want sy lyk vir my 'n bietjie sy het my 'n bietjie nervus gelyk. Ek sê te vir haar ja, wat wat foute is en die kant toe en daai kant toe en uh doen toe 'n paar toets op my en toe kom dit toe met sy bloeddruk neem. OK. Sy's een van hierdie elektriese masjienetjies, daai met die batterytjies wat jy net druk en sit jy die band in jou arm en dan blaas hy nou op en dan neem jou bloeddruk en uh eerste masjien werk. Ek dink OK. Tweede masjien hy werk. Sy gaan haal toe 'n derde masjien op die ou end. Drie masjiene in 'n ry wat hy werk. Dit is my moeder al nou bietjie gepluk. En uh op die ou end kom vat jy die ou manier van dis hy hulle sit 'n ding om jou arm, hy band en dan pomp hulle met die hand op en dan hulle um so groot dial wat hulle jou bloeddruk en goed op check. Nou my bloeddruk is 'n bietjie hoog gewees. En uh hulle het my op pille gesit. Dis omtrent nou nadat ek 'n uur en 'n half daar spandeer het. Toe sit die afsak hospitaal toe want hulle wil bloed toets ook okay, hê en al daai goed. En uh met my moer bietjie gepluk dat jy kan mos nou nie so sukkel as jy nou dokter is dan sê mos nou professioneel kamma. Maar ek vind die, die dokters hier bedside manners. Mm -mm. Hulle ek weet nie dit is um so alles of jy hulle gunste om dokter toe te gaan. Om eers my ouens te sien is 'n moerse belawe, net om hulle te sien. En dan as jy nou klaar in is dan uh, Ons het nou ure en 'n half se geronde ry en rondvaller. In elk geval, dit's toe ek het nou daardeur en ek moes toe teruggaan Woensdag vir 'n check-up. En ek gaan Woensdag en ek dogter myself, okay, ek moet die nurse eers gaan sien omdat sy nou my bloeddruk vat en EKG en al daai goed. En uh dis 'n Irish nurse. Nou kyk, ek het die fascination met die Irish accent. En uh maar sy sy skat as so 50 se kant onmiddellik sommer lekker gesels met die nursie. En uh lê lê op die bank en ons gesels sy sê ja, maar jy't 'n vreemde aksie en ek sê nee, van Suid-Afrika van haar na na na. Ek sê vir ehm um, weet ek hou van die van die Ierse aksie en sy sê ja nee, jy's nie alleen in die wêreld hier. Meeste van die wêreld, ek dink almal hou maar van 'n Irish accent. Almal wil mos Irish wees op St Patrick's Day en hang uit in die Irish pubs en daai goed. En uh sy het toe deurgegaan al my goed. Maar ehm um, ek lag lekker vir want voor ek uitstap gee sy sê sy sê my hold at your hand. En ek hou my hand uit en sy druk die papiere in my hand van die EKG en sy sê take that to the doctor. Ek sê for you treating me like a naughty school boy. Sy sê all men should be. <laughs> lag ek maar net vir. Maar in elk geval, toe toe gaan sien ek die dokter. Dis nou 'n ander dokter. Nou moet ek sê elke keer wat ek die dokters hier by ons sien, sien ek het ek nog elke keer 'n ander dokter gesien, nog nooit dieselfde dokter twee keer in 'n ry gesien nie. En uh toe ek nou woensdag hier ingaan om die dokter te sien, toe sit nou weer, toe sit 'n ander dokter, maar nou moet ek sê my siening het heeltemal verander van die praktyk waarna toe ek gaan. Dit is die oues ek skat hom so miskien laat 20s. Baie vriendelik, baie aangenaam. Ek stap in, ek het hom met die hand gegroet en hy het my teruggegroet en ek sê vir hom dok, hy sê vir my, weet, noem my op my naam en so en, en so toe gaan ons nou weer deur alles en ehm um, hy het die resultate goed so gekyk, so Nou sal ons maar sien wat gebeur oor volgende 2 weke. Om die bloeddruk 'n bietjie af te kry. En uh dit is my experience met die dokters gewees hierdie week. Ja, dit is um is nogal 'n bietjie skrikkerig as mens so skielik weer by die dokters inkom. Want toe loop my rekord kyk, toe was ek die laaste keer in, ek dink Januarie 2008 by die dokter gewees. So is nie baie dat mens dokters toe gaan nie. Die um Ja, dis ook o, die ander ding, so ek het eintlik notes gemaak vanaand, so die derde ding op my lys. <laughs> en dit is nie vir my gewoonlik om notes te maak oor waar ek wil praat nie. Ek babbel mos maar net gewoonlik aan. Derde ding is Facebook. Ons het probleme met die werk gehad met ons Barracuda filter wat die staf ons nou lunchtimes access gee dan hulle uur. Ons kan probeer werk net as jy kry uur op jou lunchtyd weer op die internet kan opgaan. En uh ons IT company sê dit vir my nee, daar's die daar's 'n bietjie probleme met die Barracuda filter overloads en so aan en uh, ons moet iets aan doen. Toe het ons dan nou gekyk presies wat maak so baie probleme en toe kom dit nou op Facebook af. Toe sit ons nou, toe moet ek nou besluit, gaan ons die internet afskort na 0.5 toe elke dag wat ek kan access kry op die internet of ehm um, gaan ons Facebook wegvat. Nou om Ek dink om die res van die mense te penalise en dit net vir 'n halfuur elke dag te vat is bietjie sinneloos. En uh ons besluit toe nee, okay, ons gaan ons gaan dit nou maar doen. Um, ons gaan Facebook wegvat. Ouers was nie baie gelukkig nie. Ek dink daar's omtrent 80% van die kampene wat in die mes wil gesteek het. Maar ongelukkig weet mense moet seker besluite neem. Dis nou maar ons my job hy om uh die besluit te neem ons nou Facebook weggevat. So dit lyk dit vir my nou gaan dit dan beter met ons internet en access by die werk. Hooplik sal dit nou ehm um, beter gaan, maar ek weet of ons weer sal Facebook terugsit. Baie mense het natuurlik op en af daaroor gegaan en is maar soos ek vir hulle sê, dis nie internet is nie deel van jou job description en dit is ehm um, dis 'n perk en nou weet ek nou klink ek net my baas. Dit is ook vir hulle sê toe kyk almal mense sê maar jy raak hom nou net sy daner se baas. Wel, dit is nou maar iemand moet nou besluit neem so hy's nou geneem. So ons sal nou maar sien. Alhoewel, weet as as ek so na Facebook kyk, Facebook word al hoe groter en groter. Ek het nou reg gelees hier in een van die koerante dat hulle sê Facebook is ek dink 1 en 4 mense in Engeland is op Facebook en Facebook praat nou al van hulle wil Google aanvat en hulle wil al daai tipe goed aandoen. So is Facebook dan nou die nuwe Microsoft wat Microsoft oorgevat het. Maar dit is geweldig as jy dink hoeveel tyd mense spandeer op Facebook. Ek het myself nou voorgenem om minder tyd op Facebook te spandeer want dit is net 'n draak bietjie baie. So ek probeer my tyd nou minder hou. Ehm um, as jy dink daar's die blog, daar's Facebook, daar is Twitter. Ehm um, en dit alles link in Facebook in nou. So en Facebook groei maar net. So gaan hy nou baie verder groot groei ons weet jy aan die een kant kan mens nie ek kan nie sê jy kan nie sonder Facebook klop maar daar is baie mense wat nie op Facebook is nie. Maar ehm um, ek begin nou self 'n bietjie gatvol raak vir Facebook. So uh, ek bly nou maar weg af van. Ja, dit is dit. Ek gaan nou nie langer praat nie, sommer net so vinnige kort potgoetjie. Ons hou kan nou lus vir 'n vleisie braai vanaand, maar <sighs> ek moet môre vir my Kyk, my braai wat ek het het ek gekoop toe Rudy de Wet van die Port Mandela modder ag Port Mandela pot gooi. Jare terug, die finale nog van Rudy kan daai het mos hier kom kuier toe ek die braaitjie by Agus gaan koop. Nou die ding is nou al deurgebrand. Nou ek staan my kop in skaamte as ek sê op die oomblik, dan gaan ek so by Tesco's en dan koop ek vir my hierdie portable braai. Dit is mos net so groot voelie bak met 'n bietjie charcoal in en 'n klein roostertjie oor. Maar dit is makak. Dit is mense kan net so iets braai. Ek wil net vir my ordentlike braai gaan koop. Kyk of ek vry en môreoggend vroeg die bed uit kan uittrek en vir my ordentlike braai kan koop. Ek het 'n uh, eh, ek was van lus om vir my 'n gasbraai te koop. Maar dis ek eintlik 'n braai nie. Ek kan net sal op 'n stoof kook. En ek sal vrek vir 'n stukkie hout, kameeldoring hout of 'n uh, eh, rooi kraan, lekker om op vuur te maak, ordentlike drinkvuur in die gang te sit. Maar die eh uh, die portable braai moet nou maar eers hou vir die time being. So ons moet sien hoe gaan dit. Voordat ons ons ooit sien as 'n donker en nat buite in elk geval en dan sit ons weer in die huis vir 8 maande van die, van ons lewe. OK, dit is dit. Ehm um, dankie dat julle geluister het. Dankie dat julle download, soos ek sê, as julle wil eh uh, van julleself laat hoor, los asseblief 'n comment. Ehm um, ek sien die comments is maar baie skaars op oomblik. So eh, asseblief los my 'n comment op die blog of op Facebook of stuur my 'n e-mail en laat hoor hoe gaan dit met julle. En uh as daar iemand is wat wil saamgesels, asseblief laat weet. O, dis die ander ding voor ek vergeet, ek het vir my nuwe domein gekoop van gister waar ek nogal heel opgewonde is, thefreeze.co. Nou op die oomblik is daar as jy thefreeze.co toe gaan is daar niks nie. Dit is ek het net 'n domein gekoop, is 'n nuwe domein wat hulle vrygestel het nogal heel opgewonde daaroor is. Is nie baie dat mense 'n domein kan koop met jou naam op hè of um, net te, soos te freestat.co. Dis om te sien of ek vorentoe die webwerf of die domein gaan gebruik of nie. Maar uh as shame is as hartseer is mense so opgewonde raak oor sulke klein goedjies nê. Nee. Maar in elk geval, dit is dit vir my af. Ehm um, ons praat weer later in die week of later volgende naweek. En uh soos ek sê, asseblief los my comment. Ehm um, ek sal lekker om te hoor waar julle is of wat julle dink van die pot gooi of wat ook al. In elk geval. Mense, dis dit vir eers. Ons praat later weer. Cheers, bye.